ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Maritxu Ulakarrio, herri alkargoako langile zia euskal teknikalai beste parte zumbaite bai badututun, txatu goizugu hori guzien ezagutzia, bena batez ere euskan enguian gututzu solastatuko, bena herri alkargoa eta euskai patio aintzin aurkazten haltzia. Bai, beraz, ni Maritxu Ulakarrio, maulekua, bena basen afarroko lurretan bizi, nahiz eta sibiguan den eh, ahue. Eta hor, uh, herrialkargoa ipatzen behitugu, dira zumbat urte herrialkorra nahizia lanin? Eh, beraz, eh, ni sartunuk uh, ikajeko langile bezala um, mm, 2000 bostiana, eta geho garai hartan zuetian uska teknikalai postiak sortu uh, esker, eta beraz, hor proposatuik izan sitak zitak, denbo denbo bat baizik ez behinin ikazen, uh, äh, herri alkargoen txartzian, uh, äh, uska teknikala ebezala, beraz uh, äh, denboa bat ez duken diat bi denbo erdi, ikaz eta herri zen uh, ikazek badik adar bat sibeun, maulen, eta herri dik finantzatzen uh, ikaz sibeua. Ordin holaz nuk nik sartu 2006an, susen erraiteko holan nuk sartu herri Arabera, zaintzina ikasen hain zinen beste lanik duzuia bai? Bai, izan uh, eh, daitzen dena CDDP, duke eh, Centre Departemental de Dokumentazion Pedagogika, hoi duke eh, ikasen berretxia bena Eskule Nazionala eta eta nola erran nezake. Frantses eskolentako material pedagogiak egiten dutian etxe batetan hartan hainun jan dokumentalista bezala, bena gazte enplegu, ara. Eta geopada ikasekin nahi behin nintzen horren bidez bere berezi bat behizen ikas eta eskune nazionalaen artian, bila zen ebuia ezagutaz idat ikasen, eta ikasek eh, adarra sortu eta hola sartu, sibihun. Eta hor, haipatzen zuen, beraz ikasler gigi zuzentuk zian eh, Libio eta beste kudeatzen aizinela, hoi zuen ikasketekin ebai lotua bat badia? Uh, eh, Deuz ikustekoik. <laughs> ez ez, bat ikasketak, eh, ikasketak, uh, ikasketak egintiatzat uh, fete espainula ikasiat, beraz uh, hizkuntzan amalki jakaskuntzantako uh, jakaskuntzantako enebidia holazian, Bena beste gizaz, eh, beste gizaz, beste bide bat hartu. Bena ez diat eh, amore maiten, agian behin eh, jakaskuntzala dune ez, gara ian demoan igandiat konkurtsua, lehen mailako konkurtsua. Uh, eta voilà, idatiak ukenik, uh, ahoskuak bon, voilà. Ni buia ez aski segur ez, edo ez aski hun izanik, ez diat uken. Eta hola hola nahi izan diat beti jale jakaskuntzaik inzerbait uken, lotua zerbait, nula bait eta hola sartu eta ikazen uh, eh, wala, animazione eskoletan ebiltia ni laketnuk gehan eta uska maite e, beraz uh, egia pada hun bat zelainetako hola nuk sartu ikazen Eta geho herrial kargolat kambiamen handia hor dit, zentako haitu hoi? Uh, ba, zentako haitu hoi egia egan uh, bon, mementun uh, nun bait maitenean eh? bon, nahizta administrazionia pesu izaten ahalden eta gehuago eta pesioago egia egan. Uh, laket, egiten dudan lana ebai beste gizazmena enetako mm, ustidiat um, ikastaldi bat bezala, nahi beste, beste lan sail bat ezakutzia ni laket, nuk beste gaizan egiten ez, beti bat gaitza. Geo ez zian ikasen bat zian baizik, uh, denboerdi batekin nien nuk bizitzen ahal, bai, Eta ez ban ni errealkargoan proposatu deita de lan posti oso baten jartzia. Ez ba nintzen nien ustez beste norbaitzian, eran nahi duke bain bait, demu erdi batekin egoiten nintzala ikasen. Eta wala, nik beti da negaltzegin denbo oso bate bai ikasen, eta ez diat lortu. Ordin, wala, hola emeki emeki, uh, haitia, hunajitia, uh, eh, ez behitzen uh, eh, uska baizik, bena baitzen beste aukera, e, beste dosieretaz okupatzia, hala nula kultura eta komunikazionia, eta zer han hitik idaztia euskaz eta frantsesez eta hoi, euh, bon, zentako ez, eta hola, hola. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan. hasi zinen eh, Euskal uh, teknikari gizan denboa erdiz, eta gero denboa osulatik gaitin beste ardatzen bait izan daren kultura edo komunikazio beraz, zer da zehazki gaur egun zuen lana? Ordin ene lan aduk, eh, eh, fenik uh, pentsatzen, pentsatzen edo ikusten dudan bezala aduk, uh, herri elkargoan txartzia, mena beste langilik bezala, eran ahidik, bat dutugula dosier heli bat kudeatzeko eta salbunik dudala bi hizkuntzetan egin behar den. Komunikazio duk gehuago eta habo uh, herri elkargoan gaizen idaztia eta egitia elhebi dunez. Egan ahedik uh, eh, prentsa agerkiak uh, elhebi dunez egiten dutudala, dala, idazten dut ala bi hizkuntzetan. Gehuago eta habo eba eba dutzak uh, deitzen dienak pano do xantieli bat hor adibidez barkosen egin jagu bat elhebidunez duk. Hor hainuk egiten bat ekonomian eh, ekonomia mm, hor gotainen eta beste bat uh, hor bat sortu jat osoki elhebidunez. Bon, voilà, hor tan duk ebai uh, eh, uska agertzia erri du daigabe, baita andana bat egiteko mena kampulat soginez ebai hortan duk, beraz, denboa hanitsi da egaiten idazten eta elhebidunez, beraz, uh, elhebidunez, uskaz eta frantzesez. Uh, eh, idaztia elhebidunez, bena bi hizkuntzetan idaztia. Hoi duk, hoi, batetan komunikazionia, geoen egain duk prefosta herrialkargoan kaseta, idaz, um, aldizkai bat elkitzen baita urtian beritan edo um, behin pubai, sekur. Hoi bergaizan, uh, idazten jat eta uskaz, hoien egain duke bai. Euh, hola uh, kolanak uh, ene Eta geho beste partia du kultura, hor den kultura. Erri elkargoak ez dik deitzen den kompetentzia edo eskudun zaik kultura mailan bena kudeatzen dik adibidez uh, musika eskolaikin bat du partaide bat, musika eskola alkarte bat baita, bena erri diru zama bat emaiten dik urtoz. Eta hor, uh, eh, negain duk administrazionia, kudeatzia, biltzia elhanko langilekin, hor adibidez uh, eh, ustartzia uska eta kultura, beraz hor uh, izan duke bai uh, uska agerrago izan dadin musika eskolan. Hor din hor adibidez bikurtso bat utzak ebai uskaz proposatu idienak. Holako gaizak utzak uh, ene lanetan agertzen. zia ekin ebai aibekia lanin, beita parte detza bat eta diru laguntza bat emanik. Hortane, uh, soñuk ibiltu maen uh, egiten nahi baita madi eta urgentuik. Hortan horren euh, laguntzia eta ikusti ez egiten ahalden. Hola, eta mauleko libut egia ekin ebai uh, Beraz, kultura duk, bena idea duk ustartzia edo charaztia kultura, eben baita uskal kultura nolaz bait. Ebe uska eta kultura junaztia batetan eta uska haboa geraztia jakin dik ez duk herri elkargoak jamaiten behitu, gaizak aiz abeitia. Ez duk behar uste uken uste diat, herri elkargoa batek edo herriko batek dena egiten ahaldina. Hortaz hor hartu nuk, izaten uh, podere publikoak du daigab ez dila. Egiten ahaldie, bena ez duk hor egiten ahal. Eta euskal teknikalai zehazki zer da? Ordin, euskal teknikalai, Euskat elinkalaik hitza zer da eh, agertu dukoi hoi eh, EEP Euskararen erakunde publikoak sortu, hoiek die sortu, ideia hoi nahi baita langiliak Euskaren eh, akuiatzeko alkargoetan eta bizi publikuan eta guai bizi sozialian, eh, kampuai fengizartian Euskaren uh, presentzia akuiatzia, hoi duk Euskateknikalai baten lana. Odin, hoi tutzak sortu EEP eta herri Elkargoen arteko hitzarmenian, bait, baduk hitzarmen bat EEP eta herri Elkargoen artian, eta postu hoien sortzeko. Ideia dela baduk xare bat hori muntatuk, uh, nik ene lankidiak horro uh, den uska teknikalai bezala, nahi di, dik lana hortan baizik ez dila egaiten, bestek deuze, eta hoi duk uh, uskaen sustatzeko eta kuiatzeko euh, kuiatzeko asmia ekin sortu ikizan dien eh, postiak. Ahapetik eman aldia. Euskal Irratietan. Beraz EPS, e zun hageman duzie hortikampo EEP ekin. Ordin, epekin euh, e den harreman, jadanik uh, uska teknikalaiak biltzen gutuk, normalki hila betin behin, amini bat uh, bakotsak aurkesteko egiten dina behirri elkargoan, ordin baduk xare bat montatuik, hortan. Geo, uh, epek laguntzen gitik, hale, uh, bo, erran gaizahan itxetan, adibidez proiektik sediek proposatzen die eta proposatzen die herri hedatzen, adibidez hor pak bat, uska egin jagu e, pekin batetan laguntu gitie e, horren muntatzen. Geo bestalde baduk uh, e, bekanika animal bat horra biatu dena ebai herrielkargoa esberdinetan duk uska formakuntza mena hoi langilientako. Eta hoi epek dik ebai kudeatzen, laguntzen ditie plangintza egiten, langiliekin, uh, e, sos mailantze kostatzen ahaldin, nula antolatzen ahaldean, hoiko. Beraz, egiazki duk epe partaide bat, laguntzen dina herri elkargoa edo herriko etxe bat, e, uskaen presentzia garatzen. Beraz, uh, voilà, ni hainuk ene lankidiekin, epeko lankidiekin lanin, Eh, hori eta holako gaizan plantatzen, sedien plantatzen. Sibiuan kasian nur da jun edo nur da jun nuren gana, EEP da jin herrialkargoen gana edo Sibiua herrialkargoa da jun EEPen gana? Gana hediat biak batetan izan diela, zenta jadanik uh, eh, herrialkargoak baziana, kajik lehen herrialkargoa zian eh, uska kultura bat zorde baten ukeitia. Gana baita herrialkargoa 2000 garen urtian sortu duk, eta hor delibero bat izan duk, batzorde baten hartzia eta eskuduntzan, uskaen eskuduntzan hartzia. Beraz, lehen azian, eh, hirrielkargoa bezala, delibero horren hartzia, beraz, bazian, nula bait, haite txi baiten pu, nahi kuntia horta juitia. Geo, uh, bai ebai sortu delaik, sibeuna, kargoak proposatu dik laguntzia, beraz, bazian, urratsoi jadanik eginik, eta sortuk izan delaik, EP etian, guano sortuk, eta uh, hua dukzin herri ganat proposatzeko lan postu bat zenta jadanik bazian uh, deja zerbait hortan herri elkargoan aizenik. Aizian jadanik eh, uskaen uh, alte egiten. Bena postu bezala uh, epe dukzin herri ganat eta prefos ganat postu hoien sortzeko. Beste herri alkarroekin bai, eh, lapurdi Basena Farreta Siueuan beitia herri alkargoa desberdinak, gebai Euskala Teknikalaiak badititzie, zuen nahi kuntu bada, do konparaketa bat egiten bada Siueua eta beste provintziekiko, zertan da Siueua? bestekiko nahikuntu handian goinu bat badu, normal, gutiska? Justo, aizo baikia, eh, baina basen afaroan baduk uska teknikalai bat. Baina uska teknikalai hoiduk hiu herrielkargoen hartin, han haitu politikoa egin die. Hartia uska teknikalai bat denbo hortan dedikatzen dena. Bena, basena farroan duk, garazi baigorri eta hi iholdiko herri elkarroan. haik badik, kajik launtan hogei herri etxe, haines, hainesko, ja, hoiekin lani nahi beraz, luraldi edo emia, hanitxez benbeno zabalago duk, bon. Erraiten dimezala, haldina egiten dik. Uh, tipiago duk, nik uh, eh, batzamaiten dira baden nahi kuntia, hoi baduk, geho agian um, habo, dudai gabe, egiten ahal, ahal, ahaldik, herri alkargoak, akuia zaile gaisa hortan, bena uh, sogit, ez da en epek egindik bai bilan bat, amini bat, beste lujaldetan, e uska teknikalaiak egin e, lanetan, eta bilan hortan agertzen duk, zinez, sibeua, jakin ez ni, denboardiz baizik ez nintzala, eta guai, ez itxit den erdi bat, ez dakian ulera merden, ez diatuzka baizik uh, egiten, edo dosia jortaz okupatzen, eta agertzen duk beraz, sibeuak mm, lan egin dila hortan, eta badela nahi kuntia, eta urratxak egin dutila horribuz. Geo nik ez dakiat erraiten nur elehena eh, da da nur azkena da nur erditan, ez diat eh, bena bat utzak herri alkargoa sumait, uh, eh, sumait nun eta egia errane bat uskaldun habo, eben beno habo, aitzinatu ditutzak adibidez errobin, baduk uh, e, uh, e, dinamika, egia erran. Onda mm, errobi? Errobi kambo, itxasu, usta hoiko, han baduk. Voilà, baduk, bena uh, uste diat e, uh, ez dina halke izan beha, jortaz, eta, hale, baduk animalki egiteko, baduk xantier egiteko, hoi, dutaigabe. Ahapetik emanaldia. Euskal irratietan. Euskal irratietan. Blue uh, herri haute itxek ebai badizie talde bat, kultura eta euska bultazteko, beraz orkesten ahaldeik izu talde hori edo zer den eta zunel buidutin. Odin talde horrek botitzentik, beraz kultura eta uska, ordin, eh, voilà, randutan bezala, eh? eh euskal, e, kultura dosiera, bon, voilà, batutzak. nur badien jente talde hortan, bon, lan taldeko buia duagu aian dezokaroz, dena lehendakai orde bai herri erkargoan, beraz hoi dubuia, uh, Jean Peie Herriar, talosekoa izapesa, Michel Olafon, ordezkai lexantzu grekoetxia, Pampili Intzagarrai, osasekoa izapesa, Aian de davan urustoiko haitetxi, biniat gamio txipi, barkoseko haitetxi, hoitutzak. Hautetxen aldetik, nahtin, hartin, uh, äh, zer egiten dira, hautetxe horiek eta bilkio horietan zuke bai parte hartzen duzu? Bai, bilkioak uh, äh, nuraz baitnik diatzat animatzen, äh, gai ordena prestatzen diatnik, eta hortan duk jarraiki aminiba bat dosierretan, eta uskaen alteko egintzak edo sediak zuin diatian, jabakik dutzak hortan. Geo hor duk lan talde bat, beraz hor jabakik delaik usin goago baduk, gana eba eta buleguan trinkatzen tie, horren hor tutzak uh, eh, unain beste haitetxe, goetuk uh, eh, nula spait uh, zuzendaritza bat, hor jabakik tutzak, eta geo hor taik edo hor deliberuk hartzen dia, edo haitetxien deitzenen haitetxien biltzarien, hor duk biltzar, uh, errelkagoako biltzar nausia, bat bezala, nula azpait. Eta hor, zinez trinkatu ditutzak ordena ikusten duk bezala. Luize izaten ahalduk, delibadu baten hartzeko puntia luz edo hurren izaten ahalduk, mena hola duk, uh, eh, hola tutzak gaizak egiten. Eta jabakitzen bakitzen, eran ahedik, lan talde horrek, bon, horrek dila proposatzen, nula azpait, mena jabaki guti hartzen norabide bide nausietan zuindia lantzen dienak? Hordi egei haite txiek, eh, eh, ni langile baiziken, mm, eh, nuk tegin Bena nola duk, wala, ikustia, egunko egunin eh, haite txien keska duk, hor haite txien keska euska galtzen haidera, nahiz eta inkesta sumaitetan erraiten den euska, nana, ustea txibiun Bon, ez euh, diat maite hitzak kenkatsari, ez baita, voilà, ez behar beltz izan, be, e, izan beharre. Bena duk ikustia nula uska hedatzen ahalden, zenta urartzen gutuk hale, gunko egunina. Nahi zeta nahi kunte politiko bat izan ki. E, eskola elhebidunak eta ikastolak beteik, behezik ikastolak beteik edo gehuago eta hau jabo izan ki. Ebe, voilà, uska... uskaen mintzamena eta mintzaia edo egunoztako harremanian ebe, ebe galtzen ari dela eta ez dela entzuten uska kanpun. Oden, eh, voilà, izaten ahalduk eh, gehuago eta uska agertzen duk idatziz, bai, untsa. Bena, voilà, idatzia behardik agertu, bena galtzen duk mintzazia. Egin oztako hizkuntza bat bezala. Uh, voilà, hor, gezkaduk, berraitia, nula egin. Nula egin gentia aida, bil desan berriz uska, aida din uskaz, ez baizik papeian bena, bena hoi duk egunko eguneko talde horko keska hortan duk nula egin, ze, se planta, ze tresna hortan duk, hor eh, zinez eh, keska hortan duk. Uskaen arabiltzia eta aigitin, uh, gentia ohardadin gue ondaia dela, gue abe astarzun bat dela, Eh, eta euska idatzi bat baizik espalin bada, ebe dudaiga bestu galduko idatzik behita, mena espada emaiten, espada mintzatzen. Hori gandu zuen, eh, ja, harziek zineztela talde hoi azpin, beti bazela delibioak hartzeko goago urrun eta beti goago. Me haitu politiko bat izan ki uskan bultaztia, haitia hor du goatik jabakik izan dena, zek proposatu behar dututzean eh, norabideak, usu adostuk izan behar dututzu. Hoi ez du problemaik. Voilà, hoi uh, usin adostu itutzak bai, proposamenetan bai. Proposatu idien gaizetan ez duk uh, iraultzaike. Beraz, uh, gana egiat, uh, voilà, hauek badaki eben uh, voilà, behar dela zerbaitekin, behar dela kuiatu, uska, uskak behar dela presentzia bat. Hoi uste diat uh, goguan dela. Beraz, proposatu idien gaizak, uh, ez duk ez, uh, ez di ne ustez, uh, ez di ez estatu ikizan beharrike normalian haitu politiko bat beita, erraitia uska behar dila gahatu. Bon. Ahapetik emanaldia. Euskal irratietan. Euskal irratietan. Beraz, hor egon ostokada hunen hirrentzeko da azken partilat heltzeko eba, ie? Aipatu dizugun e, ostokada edo aste hontako elkarrizketa desberdin hauetan, bo zuen iritzia mentuz bildu izug edo senditu norabide edo desberdin, bena zer dio zuzuk beraz uh, e, ostokada hau, uh, e, beba, izuen iritzi pertsonala gian galteginen dizugu eta uh, gerua beltz ez duzu lanak ikusi errandu duzun bezala, nula ikusten duzun? <laughs> Uh, ez dakiat, nik uh, iran ahidiat jale uh, bon, ikastorako etxeko behin ize, buleguan behin ize, uh, gehuago eta etxeko erdaldun habo bada. Horten iran ahidik be, voilà, badela konsientzia bat edo na, badela pu nahi kunte bat uskaen, uh, gu ehaurek uska ikas dezen. Bena batetan, uh, gu e bela unaldia ikumpatuz, uh, atzamaiten jat, uh, eh, frantxeza edela hedatzen, pu, voilà, ikusten badut dut eskoletan, frantxeza eduk hedatzen, etxeko erdaldun habo baita. Ordin, badia diagu jente, untsaduk, bena, voilà, bizi gizartian, frantxeza eduk hedatzen, ez duk... Eh, eh, voilà, ez teat esplikatzen ahal zentako, gehuago eta hau jabo, eskoletan, ele bidunin, uskaenik hasten aidenik. Bena baduk, baduk hor arroia bat, edo subu bat egiten ez dena, bix, bi, egunko eguneko e, gizartian ez txagui maiten, ez txuk mintzatzen. Ahalkia izaten ahalda? Ez takia eta ahalkia, edo ez eh, agian uh, eh, frantxeza baita nausi, hoi argiduk, uh, eh, ene lagun batek erranditak ikan aldin, igeska gara junik, uh, ama batekin agitu eta frantxeza ez hasi, hola, haurekin, eta hau hartu duk ama horrek, ama hoi uskaza izan beha horrekin, eta ene lagun horrek bai uska maiten behitu haurraikin uska dai. Eta voilà, gana bien hartin ez zela ausartzen, frantxeza zela lehen harremana, nahiz eta uska, eta gau hartututzak alkarri abete, ah, uska zaizi azu, eni zu. Voilà. lehen harreman hoi, hoi haustia bai importanduk, mena usteiat, uh, hola nire lehen enuk beti heltzen egiaduk. Nahiz eta uska beti ni hau, haurekin, lanin enega beti uska zidazten bena ez dakiat bat duk hoi, uh, karkan hoi zinez nahusi dena frantxeja dena, eta hoi duk haustia, nik ez diat ez dakiat, ez ez dakiat zer den tresna, ez dakiat nula, uh, salbu, uh, voilà, ba, indar bat egiten badugu lehen harreman hoi, esi atzi apu uskaz erraitia. Hor gintzeko eh, gana junen gitu zuetan, hori realkargoa hoita hamasei hamasai herriz uh, osatuik beita? Bom, hor ikusi dutan eh, listan erdia beno habo, hiuerenak ebai uska emaiten eta entelegatzen dizu, ez da hortik hasi behar, adibidia emaiten beti gaiten baita gehiengoak baitu delibua hartzen, ebe hortiken haiteran bilkoa frantzidez egiten baitia, ahalak bat dituz horre bai itzultzale lanak, epek eba eken, ikedo ekek eh, itzulpen treznak eginik baitia azken mintzaldietan eta hola bai ikusi baitugu, ez da hortik eh, jakusten nahal edo horre bai ebe ahalke bat bada. Ez dakiat, nik badakiat gue Euska kulturako mm, batzordiak Euskaz egiten dien. Geo egia duke bai buleguan dien hamabi hoietan. Gei hengoak, uste diat, Euska badakin, egia duk, mena uste diat aiza tarzun bat den frantzera zaitzia, hoi argi. zentako, zenta adibidez hamarek, eta uste diat horro holagien, fani nipu bai Hamarek balin badaki Euska eta batek frantzera ebe plegatzen gutuk, aigutuk frantsesez. Afen, voilà, ni agitzen uh, izalaik laguntzu maitekin uh, be frantsesez aigutuk, zentako, uh, zenta hizkuntza manko munaduk, oek dakigun hizkuntza. Beraz, voilà. eta uste diat, uh, oen buian hoiden, geho nik, uh, nik aski begihunez ikus niokek biltzak baten egitia edo pu aurkezpen zunbait egitia euskaz, Erraiten bezala egin ektutzak papeian, erran nahi dik haite txeku dela nota bat bilduma bat egiten dena elhebidunez, bena hoi idatzia, erran nahi dik frantxerez duzkaz. Bena, voilà, hortan gutuk egunko egunin ebai, idatziak izkuntzetan egiten dutzak. Bena ez, ez, ez beste urratz bat eta, gana hibaita, hastia biltzak zumbaiten egitia, edo pu hitz zumbaiten emaiti, edo lehen lehen aitzin txola jan egitea euskaz. Hortan ez eh, Benabon, uh, bena deia nik teknikalai bezaila, deia zabaltzen jat, eia nuiz, eh, nuiz eh, aiko nuiz hasiko dien, ez zentako ez. Geo ez duk ihune egiten, eh? zentako ez sibehua... Bena bilkio kurentzin euska entzuten dizu, haute txizun baiten hartin. Be, voilà, hartako, beraz, uh, hoiduk, erana ez dela gune publiko batetan edo biltzak publiko batetan, hitzan hartzia euskaz, bera zentako ez ondoko urteko desafioa. Ahapetik eman aldia, jesuna baten ezagutza. Aztelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Euskal irratietan.